Bé, eh, bona nostra. Eh, anem a començar la que avui, que sabeu tots, és eh, la presentació d'un llibre que en realitat és un, un, un llibre que ha tingut un llarg procés de gestació eh, a càrrec de, de, de Pacocó. Eh, eh en un sentit, només veuré molta gent, que moltes gent, eh, jo estic supercontent, i no m'eixen era com que m'han endinyat la presentació aquí eh, de pillo aquí de maco entre l'emoció de això no me bueno, la idea del vull fer exactament eh, a partir d'aquest llibre que presentarà Carles, Carles II, pues, fer un recorregut sobre un treball d'investigació sobre l'evolució que ha tingut una de les organitzacions de l'esquerra revolucionària des de finals de 60 del segle passat eh, eh, fins, fins, fins a, a, a, a, a, a, a, a, a, Eh, pues res, jo tinc res que dir. Eh, després... Sí. Sí, s'ha donat tot de cas. Eh, eh, a veure, no, eh, la idea és això, que al principi farà la presentació Carles i després, pues, doncs, eh, lògicament, ve cap a desenvolupar el que ha sigut per el seu treball. Eh? Pues, doncs, eh, benvinguts i esteu a casa. Carles, teu. Este va? Sí. Bona vesprada. A bones. Bona vesprada. és, és sí, veritat. Pues fem un, un per als dos, jo te'l passe i després tornem. Això ho podem jo. Farem un lío. Bona vesprada. La veritat és que no... No m'esperava tanta gent, sincerament. En esta casa els temes així de teoria i de reflexió no són els que inciden a, a vindre a, a molta gent. Eh? La qual cosa enllaça en el tipus de reflexió que anem a fer avui eh, a partir d'aquest llibre. Eh? Sabeu a què me referís, no? Alguns. Bé, espero que no se convertisca tampoc esta reunió en, una, en un munt de records, encara que és inevitable, sinó que això que servisca un poc per a, per a alguna cosa més. El llibre que avui mm, presentem, de l'utopia revolucionària a l'activisme social, amb un subtítol El moviment comunista, Revolta i Cristina Piris, és un llibre atípic per a la gent que no ens estem posats eh, en els temes d'antropologia social. Vull dir que eh, trobareu un llibre en dos parts molt diferenciades, una en què hi ha una investigació y una reflexió sobre una trajectòria d'un grup i una segona part que són dos entrevistes llargues en dues persones una de les quals està així, Manolo Juan i l'altra Cristina Piris Pepa Cucucó ha estat 8 anys treballant en aquesta investigació ja és molt dir, eh? d'entrada ha fet eh, treball hacia València però ha, també ha fet sojorns de, de, de treball a Euskadi, a Madrid, a Andalusia, a Portugal. Direu a Portugal per què? Pues perquè a Portugal n'hi ha també grups semblants al que podria representar eh, el MS antic, el moviment comunista, però també l'Organització Revolucionària de Treballadors, el Partit del Treball, o eh, inclús eh, al millor el, el, el pesant, no? en el que significa per la seva posició dins del, de l'espectre polític d'aquests anys. No? Ha sigut un treball minuciós i tremendament rigorós, escrit amb, empatia per part de Pepa, és la meva eh, conclusió després de llegir-lo. Empatia no ideològica, però sí personal, que troba que en aquestes alçades de la nostra vida és allò més important, no? Més que una història de, de la, de una trajectòria sobretot dels resultats o de, o de la incidència que ha tingut eh, l'MC i l'esquerra radical en, en 40 anys en, eh, és una dissecció és una dissecció més de caràcter intern sobre eh, les idees i la, la evolució eh, que ha seguit eh, un grup de gent que fa 40 anys es començarem a, a caminar el, es tracta d'analitzar el fenomen, en aquest cas, d'una d'aquelles organitzacions que es començà sent un partit polític i que ha acabat sent una altra cosa eh, relativament distinta, molt distinta en un sentit eh, i, i no tanta en un altre. I m'explicaré al llarg de, de les meues paraules. Mm, és un llibre que, que m'ha costat llegir perquè em, em, em promou eh, records, recorreguts, algunes discrepàncies en, i alguns debats. És a dir, el llibre propiciaria, al meu entendre, unes quantes coses més a discutir de les que segurament podrem discutir ara mateix esta vesprada. No? Els partits de l'esquerra revolucionària varen néixer a finals, en la segona meitat de la dècada del 60 del segle passat, aquests partits, i sobretot representava, al meu entendre, la incorporació d'una nova regeneració a la lluita antifranquista, i no solament a la lluita antifranquista, però bàsicament la gent que estiguérem en aquelles forces eren gent jove, no n'hi havia gent de l'altra generació, aquesta és una de les característiques. Eh? Mm. Eixes circumstàncies encara que avui la immensa majoria dels que estem així som gent mm, ja entrada en anys, aquestes circumstàncies són difícils d'entendre per a la gent jove, per a la generació que ve, que ve darrere. És difícil d'entendre aquell, aquell context social quan parles de, de la clandestinitat o inclús de la repressió, què és això de la repressió? La gent és que no, jove no sap ni el que és, de què, li, de què m'esteu parlant? però mm, a banda del, del, del context de la pròpia configuració d'unes forces, d'unes forces eh, com aquelles, unes singularitats que després pues, són mm, difícils de, de, de comprendre, no? Eh, Cristina, en, la, en un moment de l'entrevista que li fan en el llibre, diu que són fills del 68. Us en recordeu de la Revolució de maig de 1968 no sé si és molt exacte, però una part de raó eh, pensa que n'hi ha. Eh, som, eren fills de, de moltes coses, no? però una d'elles possiblement eh, era jo. Almenys jo sí que em reconec, eh, però, però també he d'advertir que un llibre eh, com el que, del que estem parlant permet reflexions col·lectives, però l'aproximació és individual, cadascú el viurà d'una manera, perquè no tots varen viure les coses, ni sobretot l'evolució que ha vingut després de les mateixes formes, de la mateixa forma. Aquells, eh, aquelles forces eren un producte del franquisme, en un, en un doble sentit, no? Per una banda, perquè d'alguna manera el franquisme produïa gent radical, produïa eh, indignats, el que ara diguem indignats. Nosaltres començarem sent un indign, uns indignats possiblement d'entrada molt polititzats perquè era això el que, el que teníem davant, els nassos tots els dies, però el franquisme, a banda d'això, jo sempre he dit que era eh, un pèssim observatori. Des del franquisme era molt difícil observar les realitats, me referir les realitats de la nostra societat, les europees, les mundials. No teníem informació. Eh, tots recordareu la manera com arribaven els llibres, de quina, de, de, de, les produccions artístiques, com eh, arribaven a Espanya d'una manera que avui en dia no, no fa riure, no? Fa riure. Mm, nosaltres eh, es començarem a posar-se el franquisme, però ràpidament eh, passarem a un altre pas, que és pensar en que havia de fer-se una revolució. En mm, tot el que això comportava ja no simplement d'un canvi de, de règim polític, sinó d'algunes coses més. I arribarem a entendre's una cosa que explica eh, molt bé eh, Pepa en el seu llibre, mm, la lluita antifranquista com una lluita per fer una revolució, no? És evident que el defecte de visió era considerable. Eh, allò no tenia no, mm, possibilitats de fer una revolució, de fet no se va fer, arribarem a fer una eh, modesta transició en virtuts i en alguns defectes que ara també estem en condicions d'analitzar i Situats en aquesta perspectiva, es muntaren una sèrie de, o naisqueren, millor dit, una sèrie de forces mm, molt separades, molt tallades unes d'altres, eh, que tingueren a banda una, un desenvolupament molt hermètic, cadascuna tancada eh, en si mateixa, mm, la qual cosa tingué repercussions serioses després en la, en la pròpia evolució. Me permetreu que llisca alguns, alguns paràgrafs de, per a tratar d'explicar Eh, un poco eh, eso no? y es comenzaré por unos paraules de, de Manolo Juan, que expresa expresa de qué manera se va a lanzar a, a esta aventura, o a esa aventura, mi dit, que ya está tan, tan pasada. Mm, yo creo que alguna de la gente que nos dedicamos a eso nos creíamos que íbamos a comernos el mundo y a cambiarlo todo, y tenían mucho, mucho peso estos aspectos colectivos y políticos, y a lo mejor descuidábamos aspectos de nuestra propia vida, los considerábamos menos importantes. Yo creo que reflexa un poc, diguem, eh, la, la manera mm, personal que, que molts de nosaltres eh, es començarem aquell, aquella lluita, aquell treball. Per què ens feren comunistes? Pues suposo que cadascú tindrà la seva explicació i Ahí sempre n'hi ha una vessant política, una vessant ètica. D'ahir alguns passarem a penjar-nos en una etiqueta, trotskistes, eh, separatistes, maoistes, evidentment, és, és la, el qualificatiu, que li tocava eh, al, al, a l'MC. I clar, cal, cal pensar, i com acabarem ahir? Jo ara pense, com és possible, ho he pensat moltes voltes en aquesta vida, que m'haig fet xinès una temporada, encara. Quina cosa me, me trobe em pareix d'un exotisme i d'una cosa que no m'entra no en el cap, que haig, hagin pogut passar per ahir, la veritat. Però sí, eh, se suposa que, suposa que, que ens adherirem molts pues, perquè ens semblava el més radical del moment, eh? també per ajudar contra les forces que consideraven reformistes, una, un qualificatiu que ara em fa també vergonya, però que gastàvem en aquella època. La veritat és que tinc una xicoteta discrepància en el llibre, en això. Eh, el maoisme va tindre, en el cas de l'MC, una influència intensa, però molt efímera, al meu entendre. Mm, va ser uns, uns anys molt pocs, pràcticament dos o tres, no, diria, no, no en diria més, però en fi, el, eh, va ser intensa. I no tinc molt bé clar, no dic molt clar eh, per, a, per quina raó alguns arribaren al maoisme, perquè jo crec que eh, era fàcil mm, alguns que tenien una formació cristiana passar ahir, perquè n'hi ha allí uns punts de, de contacte, de ponts, eh, el fet religiós, que alguna, alguna, alguna relació tenia. Deixa caure un possible debat eh, que podem després... Però és curiós perquè aquest maoisme no solament va influir així, a Espanya, sinó també en Europa. Tu parles d'un maoisme a l'europea, que seria interessant de, de definir, perquè efectivament hi hagueren eh, maoistes en Europa, no sé si recordareu, a Jean-Paul Sartre, de, eh, difonent, repartint la Cos du Peuple a París, a París, en una foto molt famosa, que era un periòdic maoista. Alguna, alguna influència tenia Sartre en aquell moment no? de, del maoisme eh, manteníem alguns mites també lligat a, a les nostres posicions com és el, el mite de la classe obrera que després se'ns ha anat relativament desmuntant eh, en fi, i, i coses així però sobretot crec i això és un poc el centre de la, del, del llibre el que importa és l'anàlisi de, la, de la evolució intrínseca eh, de cada força i ahir mm, entra eh, també el fet de que estaven treballant en la clandestinitat i això generava una forma d'actuar, de moure's en la vida, en la societat eh, concreta, no? I això, junta a les concepcions ideològiques, generen unes forces eh, singulars, un determinat tipus de forces que me permetré que llegir-vos una cita que fa Pepa eh, precisament d'un trotskista de Martí Causa Eh, que diu que en aquella época eh, éramos grupos con un elevado grado de activismo, generalmente acompañado de izquierdismo, acciones radicales de pequeños grupos y de sectarismo, ¿verdad que sí? Manifestando particularmente, manifestado particularmente en la creación de organizaciones obreras de cada partido y en la reticencia a la unidad de acción con otros partidos y una escasa capacidad para integrar las diferencias internas, lo cual dio lugar a muchas escisiones. Un de los episodios de aquella época, con se unían y se sindían eh, una constante, pero en el MSI en altos forces. Eh, eh. forces mm, molt actives, molt dinámicas, eh, no paraban de trabajar, Y pero junto a eso, eh, forces molt tancades en què el col·lectiu se feia, allò col·lectiu es feia predominar sobre allò personal d'una manera obsessiva i e inclús repressiva, perquè eh, es marcaven línies de vida pràcticament d'entrega a la revolució, no? I a banda creiem estar en la veritat, que la veritat era, era nostra, no? I la realitat és que no en sabien gran cosa ni d'aquella societat ni el que vindria després, no? ens, ens creien, creiem estar en, en, en posició de la veritat, però no demostrarem molta intel·ligència no? eixa, eixa és la realitat també. I a dir que això és com jo ho veig ara mateixa i crec que és un poc com Pepa seria capaç també de, de valorar aquestes coses, però possiblement no tots estigueu d'acord en, en el que jo estic expressant, perquè així entren, com dic, les vivències col·lectives, però també les personals. El fet és que d'aquelles forces revolucionàries evolucionaren o algunes desaparegueren i altres eh, evolucionaren, però deixant de ser lo que, allò que eren. Perquè si n'hi ha un fil que enllaça aquell MSPB en carre volta és perquè hi ha un fil conductor de persones. Eh? Però allò, aquell partit polític ha desaparegut, carre volta no té res a veure eh, amb això, han hagut canvis eh, en les idees, en les accions, en moltes coses, no? Eh, Pepa fa en el seu llibre un, un intent, jo crec que prou reeixit, de comprendre què és el que va ser tot allò. No de justificar o de criticar, no, de comprendre, no? Encara que per a criticar n'hi havia raons, com estic dient, per a, per a, per a fer-ho analitza l'evolució d'unes organitzacions, en el cas de, de les antigues de l'MC, que han acabat sent una cosa pareguda sobretot a una espècie d'organitzacions eh, no governamentals, ONGs, en el cas de Revolta més pròxima a lo que és un casino, perquè com funciona avui Revolta? És un lloc on es fan moltes activitats, on es reuneix molta gent, algunes són socis, altres no, no, no ho són, Eh? I, I això és un poc la casa de molta gent de tots, com aquell que diu, no? I, i també mm, organitzacions que han acabat sent organitzacions quasi purament de mobilització social, no? d'activisme social, d'activistes socials. Mm, en el cas de les de l'MC, que és el, el que analitza Pepa, eh, Zutic en Euskadi, l'organització d'Andalusia, que no recordo com es diu, o Revolta, eh, també entre elles hi ha unes grans diferències eh, Zutik va ser una organització en què mai va abandonar el lligam amb la política, mentre que Car Revolta formalment, una altra cosa és que estigui ubicada a l'esquerra, però no està eh, adherida a cap eh, eh, força. I si, i si m'estic equivocant, em corregiu després, eh? no ho sé. En fi, possiblement el qualificatiu d'ONGs eh, Eh, marca un cert estil del, del conjunt. Una de les parts que analitza eh, Pepa d'una manera més eh, detallada és eh, la, el feminisme dins de la trajectòria de les organitzacions que varen ser de l'MC. Evident, perquè va ser efectivament un dels trets que eh, en eixa evolució acabar marcant eh, d'una manera forta, no, no hi ha les activitats, sinó les persones, entenc jo. Es començarem ser, sent en, en els orígens d'aquell partit doncs, eh, tant els homes, tant els masclistes com tots. I observa Pepa en el seu llibre alguna cosa que li comenten les persones en les quals ella s'ha entrevistat. Crec que va fer-ne 30 entrevistes a fondo, és així. Eh? I com mm, Eh, li, li, li, li contaven, i jo ho ratifique, que els homes es començaren per inhibir-se davant de la qüestió. Eh, sou feministes, molt bé, doncs avant, però eh, una cosa eh, vostra, eh, no nostra. Eh, una de les característiques del feminisme que va entrar en aquell moment és que les dones de l'MS digueren no, vosaltres també vos heu d'implicar eh, i arribaren a, a canviar el, el cap de molts homes jo me considero influït per eixa, per eixa activitat de, de les dones i crec que alguns dels que esteu així també podríeu eh, parlar en aquest sentit. L'MS eh, va acabar en la seva evolució per definir un, un feminisme que no vaig a estendre'm, però sí dir radical, que era radical, que és radical, crític, no repressiu, inclusiu perquè tracta de que els homes siguin part de, la lluita feminista, en la mesura de que això siga, és possible, i combatre aquesta in, in, inicial inhibició que efectivament jo crec que després això va desaparèixer. Jo diria que aquest és l'aspecte eh, que quasi més dissecciona el llibre, i no de baix. I és la crítica que possiblement és més pròxima, perquè aixina com l'MS com a eh, diguem-ne, força política es va diluir, es va desfer, es va fraccionar, eh, la coordinació que queda entre les distintes organitzacions que, que diguem-ne, que, que anaven lligades per aquesta història eh, anterior, mm, mantingueren una coordinació que, sobretot en el cas de les dones, mm, no és que ha sigut mm, o va ser constant, sinó que és, encara funciona, no? segons tinc entès. I això ha marcat una línia dins del moviment feminista. Eh, una línia mm, que jo crec que sobre la qual mereixeria fer un, debatre, un debat i sobre la qual no vaig entrar, però que possiblement seria una de les derivacions possibles d'este llibre, perquè, com dic, és de les coses que més dissecciona eh, Pepa, al meu entendre, no? Què en queda, en definitiva, de tot allò? pues unes quantes coses, algun, molt generals, però trobo que d'una certa importància. Una ètica, crec que la gent que estiguérem en aquella època en l'MC i en altres organitzacions, eh? eh? una ètica que implica que estar contra les opressions en general i que me vaig a permetre també mm, tratar de definir en un paràgraf de, del llibre diu Precisament la decidida aposta pels valors i una mirada ètica sobre el món és un altre dels punts d'aquest estil. El seu codi moral, part central de la seva identitat col·lectiva, està impregnat d'un igualitarisme que els porta a estar al costat dels dèbils, el perfil dels quals és immensament variable. Dones, obrers, ancians, homosexuals, pobles i nacions oprimides. Una manera de situar-se en el món que un dels nostres entrevistats, diu Pepa, conceptualitzava com un comunisme moral. Junt amb la tradició marxista i llibertària, el cristianisme constitueix, pensen, un element fundador d'este comunisme moral en què es combina un criteri radical d'igualtat amb un rebuig del model de, la societat actual. No me desagrada a mi aquesta qualificació. La veritat és que jo, amb el comunisme polític, la veritat és que no, no m'identifique, però èticament, si som igualitaristes, per què no? Però també poden dir-ho els anarquistes i els socialistes de debò, per què no? Queda, per tant, una ètica, queda una pràctica de transformació de la societat, eh, no una alternativa global. Atenció, això és el que eren aquells partits. Eh, tenien una solució o una fórmula, millor dit, una fórmula químicament pura per a solucionar tots els problemes eh, això és el que m'ha abandonat, la idea d'una alternativa global. Eh, eh, som actius, cadascú en podem, en, en volem, on ens trobem en millors condicions per a tractar de transformar la societat. No hi han alternatives globals, n'hi han activistes, n'hi han pràctiques. I per últim ha quedat també unes relacions humanes, perquè mm, el que manté així el grup de, de revolta o el que, el, el que ens trobem així avui, tots reunits, és perquè ens hem conegut, ens hem relacionat i continuem mantenint unes relacions d'amistat que estan en la base de per què es mantenen tantes coses i per què també continuem lluitant i trobant-nos en la lluita. La segona part del llibre, i en això vaig acabar, són el que podríem dir unes autobiografies autoritzades, perquè són entrevistes eh, en persones mm, eh, transcrites eh, paraula per paraula, sense correcció gramatical. Sí, sí o alguna. Estan editades. Però, Però si tu t'hagués posat a redactar literàriament... No, no és redactat. Exacte. Està d'una espontaneïtat eh, completa, no? I aquest és el material de treball de Pepa, a banda de, evidentment, els documents, els textos, els llibres, que podeu veure relacionat en la, bibliografia del llibre. Mm, però aquestes entrevistes, per als que en eh, eh, eh, coneguem o hem conegut a aquestes persones, a banda de material de reflexió, són material anímic, sentimental. Eh, quan les llegiu, es reconegueu quan, inclús quan parlaven, no? Com que Manuel està així i després podeu parlar en ell, no me vaig estendre, me vaig centrar un poquet en, en Cristina, perquè jo, efectivament, eh, llegint-la, és com si la sentira parlar. Aixina, ja ho veureu, eh? Perquè és que la transcripció, sí, té la, diguem-ne, no és una descripció literària, però és tan real que és com ens expressem i per tant estàs escoltant-la, no? I de què ens parla? Pues, de la seva família, on va néixer, de el, el seu pas per la universitat, la carrera de filosofia, la lluita sindical, el textil, no sé si així n'hi ha algú de, del textil, la pesi està per ahir, per exemple, va anomenant persones de, del nacionalisme, per què es fa nacionalista, per, per què es fa professora de valencià, una càntabra, per la seva nova, de la seva nova família, que està així també present. Del, del seu carisma, no parla ni aquestes paraules, parla de com és possible que jo, dia ella, no? me convertisca en líder no? de, de moltes coses, encara que no volguera. Per exemple, quan el, eh, ens conta que, que en el seu institut, on estava donant classes, volguera que fora, que fora eh, directora, no? per exemple. En fi, ens parla de tantes coses que, de veritat, la reconeixereu quan la llegiu, eh? emociona. Jo vaig a llegir-vos un paràgraf d'ella perquè eh, eh, pot ser indicatiu de, de les seues reflexions d'on estava ella eh, de, de com estava ella i de com possiblement hem evolucionat molts, o diria que la gran majoria dels que estem així. No vos conec a tots, però estic quasi segur, almenys dels de la meva generació. Diu, Arriba un moment en què les coses ja no són blancs i negres. Ja comences a introduir més elements en el teu cap a l'hora de valorar a la gent. Vull dir que les coses són molt més complexes des de tots els punts de vista, fins i tot de les persones. Diguem que és una època de maduresa, en el sentit que veus la complexitat, complexitat dels, aspectes, dels assumptes cada volta més clarament en tots els camps. Aleshores t'atreveixes a fer menys afirmacions rotundes, però també et sents millor, perquè veus que saps poc, però que és més útil. De veritat, llegiu-lo. En les reflexions la trobareu. I que cadascú, i en això acabe, faça la seva reflexió. El llibre, com he dit, dona per a, deba per a debatre molt i el que tinga ganes de fer les reflexions a aquestes alçades que les faça qui no tinga ganes perquè diu ja, això ja queda molt lluny, que no les faça, no passa res eh, seguirem sent, eh, com sempre eh, eh, amics i trobant-nos en la lluita res més, jo crec que Pepa es podrà acabar de completar eh, l'explicació del llibre. Bé, pues, jo la primera cosa que vull dir és parlar d'agraïments. Jo vull agrair a Carles a les seues paraules, però també Carles com a membre d'esta cosa que es diu l'MC, el post-MC, revolta, el que siga. A Manuel, a Cristina, que viu en unes vacances perpètues, a tota la gent de revolta, a Sutic també, a la gent que no està aquí, a Acció R d'Andalusia, encara no és dia, eh, abans és dia una altra cosa, a la gent de Madrid, a Eugenio del Río, a Empar Pineda, a Montse Olivan, que també està des de fa poc en vaca de vacances, a Javier Villanueva i a tanta altra gent. I per què agrair? Jo me vaig a emocionar, ¿vale? ja ho sabia, perquè no sóc molt plorona, però de quan en quan passa pues agrair perquè m'han obert eh, la porta de les seues vides, de la vostra memòria dels records de bat a bat. Aquest llibre suposa per a mi un retornar-vos un poc totes aquestes coses que m'heu ofertat amb tanta generositat. Soc conscient, de totes maneres, i això ho diem sempre els antropòlegs perquè, i les antropòlogues perquè ens, sempre estem en contacte amb la gent que mai podrem retornar del tot allò que la gent ens ha oferit. Eh, sense la vostra generositat, aquest treball, evidentment, no haverà estat possible i per això gràcies. Bé, dit això, es comença a contar coses que no tenen res que veure amb el que va contar Carles, perquè Carles ha contat coses del seu contingut i de la seva manera de veure-lo. Eh, jo contaré altres que tenen que veure amb la manera com vaig ser el llibre, eh, la meva investigació, i ens començaré en la tardor de l'any 2000. L'any 2000, amb l'ocasió de eh, la inauguració d'esta seu que estem aquí ara, eh, una entitat cívica, eh, en aquell moment es deia Revolta, no Car Revolta, mm, eh, descendent d'un extingit partit de l'esquerra revolucionària, eh, pues, eh, vaig, entrar en, vaig vindre aquí, a la, a la apertura. Eh, voldria afegir, de totes maneres, que este no va ser el primer contacte, que en realitat va ser un retrobament, perquè molt abans, en l'any 77, sempre del segle XX, vaig tindre una relació important, encara que puntual, amb l'MC, MCPB, en aquells anys jo era membre del primer PSPB, Partit Socialista del País Valencià, un partit amb el qual l'MC va, va formar part eh, una coalició electoral per a aquelles primeres eleccions democràtiques a l'estat espanyol. Llavors vaig participar activament en la campanya electoral donant mítings dos al dia eh, per tot el país i durant aquests dies esgotadors i excitants vaig fer tàndem Vesperon amb Carles II. Senyor. Eh, però tornem a l'any 2000. Pel que va succeir després de la inauguració eh, de Carre Volta, eh, puc dir que l'encontre va ser fructífer, eh, perquè per primera cosa em va suscitar una munt d'interrogants per als quals no vaig trobar resposta per part de les ciències socials excepte una tesis doctoral d'una dona que es diu, uh, una politòloga que es diu Consuelo Laiz, que la va publicar allà l'any 94, i alguna coseta més, més no s'havia escrit res sobre tot això de l'esquerra revolucionària espanyola. I també, per lo tant, això va encoratjar una gran curiositat, eh, una curiositat antropològica que un parell d'anys més tard donà lloc a un projecte d'investigació que estava circunscrit en principi a Ca revolta o a revolta. En aquell moment, la meva investigació el que volia eh, copsar era el trànsit entre dos formes polítiques eh, de pensament i acció. Eh, les que representen respectivament un partit de l'esquerra revolucionària, el moviment comunista del País Valencià i una associació ciutadana de caire contestatari com era Revolta m'interessava conèixer com i de quina manera eh, l'organització havia bescanviat l'utopia revolucionària d'ahir el títol eh, del passat per un activisme social del present. Els primers contactes amb Revolta em permeteren entreveure que em trobava com a mínim davant d'una organització singular, una singularitat que derivava de la conjunció, per a, com a mínim, en aquell moment jo pensava de tres eh, factors. En primer lloc, evidentment, del seu origen partidista, és a dir, en sentit de partit polític, i la influència que aquest origen exercia sobre la formació eh, del present, en la seva estructura i dinàmica internes, en el seu pensament, en la seva identitat i en la seva praxis. Segon element eh, eh de, que conformava aquesta organització singular és la particular composició que resulta de pensar-se i actuar com una organització alternativa a l'ordre social i tanmateix revestir-se sovint d'unes formes convencionals. I el tercer element era eh, d'originalitat, era el fet de combinar en la pràctica tres tipus eh, diferents de programes i d'activitats. Uns semblen, semblaven més propis d'una ONG relativament especialitzada, com el treball que eh, amb els emigrants o amb els col·lectius de barris marginals, altres eh, són clarament mobilitzadors, i aquí tornaré a repetir el cas eh, eh, del que realitzen en el camp del feminisme, i els darrers, els últims, tenen un aire de família amb el que desenvolupaven allà en el segle XIX, segona meitat del segle XIX, els casinos. I d'aquí, que revolta. Cal dir, estem, per lo tant, fixeu-vos allà en el 2002. Cal dir que en aquells moments inicials eh, de la recerca eh, la eh, empremta exercida per l'origen partidista de revolta no solament me preocupava moltíssim, sinó que a més me resultava molt difícil de calibrar. A la base d'aquella dificultat es trobava, sense dubte, el meu desconeixement sobre el que havia suposat l'esquerra revolucionària en el conjunt europeu i peninsular. Eh, I el que passa és que ampliar el meu saber al respecte no fou fàcil perquè a banda de lo que hi havia sobre Europa, a més, eh, la bibliografia, a més de ser escassa i antiga, estava en bona part centrada en els grups de l'esquerra revolucionària que empraren la lluita armada, eh, com el cas, per exemple, de la banda Meijhoff en Alemanya, o el cas de les Brigades Roges a Itàlia, o el cas d'ETA i algun altre frap i alguna altra coseta més eh, terra lliure en el cas d'Espanya. A més, eh, cal dir que, eh, excloent eh, algunes comptades excepcions, la immensa majoria de les formacions de eh, l'esquerra revolucionària, tant espanyoles com europees, havien desaparegut eh, feia temps. Havien desaparegut tristament, silenciosament, oblidades per la societat, però també oblidades per l'acadèmia, per la investigació, per la universitat pocs estudis, la major part de partits desapareguts, menys l'MC. Jo dic, ai, doncs això és perfecte, que curiositat, i allà em vaig llançar. Llavors em posia a treballar, a recollir dades, informació, i al respecte diré eh, que eh, he treballat com fan normalment eh, des de la meva disciplina. Eh, he utilitzat diversos mètodes i tècniques d'investigació, com aquelles fonamentalment que utilitzem des de l'antropologia, he fet etnografia, he fet molta observació participant. Eh, quan estava aquí venia a Carre Volta i me deien Pepa, tu què opines en reunions d'ells internes? I altre deia, no, Pepa no diu res, observa i calla. S'ho havien de pres perfectament. Eh, vaig fer entrevistes i vaig fer entrevistes biogràfiques que són les que han donat lloc després a les històries de vida de Cristina i de Manuel. Eh, voldria destacar, com ja han dit, que molts anys, 8 anys, però que cal dir, és a dir, del 2002 al 2009, continua recollint informació, no sempre amb la mateixa intensitat, hi ha algun temps que el treball és pràcticament absorbent i complet, n'hi ha algun altre en què vaig fent altres coses, donar classes, etc. I jo dic que aquesta manera de treballar no és que ha de sorprendre perquè és molt característica també de l'antropologia, que es distinguim, si més no, per el caràcter microscòpic eh, i amatent del treball etnogràfic, per la recollida de dades de primera mà, minuciosa, pausada, moltes vegades sempre que podem eh, sense presses i sobretot per el contacte estret i cara a cara amb els i les investigades. Afigiré d'immediat que aquest és un projecte personal, és un projecte fet i pensat individual. No sempre ho fem així. Generalment, cada vegada més treballem en equip. Aquest no ha estat un treball en equip està ha sigut un treball en solitari, la qual cosa té moltes desventatges però també té algunes, i és, per exemple, poder pautar en plena llibertat les orientacions i els ritmes investigadors. Un parell de cosetes més respecte al procés d'investigació, perquè després d'obtindre el consentiment per part de Revolta vaig demanar eh, eh, a partir d'un eh, un que era ja doctorat doctorando meu, Paco Torres, en aquell moment, li vaig dir, demana a veure si volen que jo els estudie. Van dir, sí, endavant. Llavors vaig iniciar l'estudi a l'hivern del 2002. Durant dos anys vaig treballar intensament amb la gent de revolta, sempre a València Ciutat. Però a la fi d'aquest període, a més de molt de material, ten, vaig tindre una cosa molt clara, i és que per comprendre plenament eh, la evolució i l'esperit, entre cometes, de revolta necessitava ampliar l'abast de la investigació fent-la extensiva al conjunt de l'MC i a les diverses organitzacions territorials que la integren o la integraven. Llavors vaig ampliar el cap d'estudi, eh, vaig eh, focalitzar per una banda al MC com una organització de caràcter estatal, federal o no, eh, i vaig observar amb de, un cert deteniment no tant com el de revolta, a certes organitzacions concretes de l'antic MC, SUTIC, que era l'hereu de eh, l'MK Basc, Acció Alternativa d'Andalusia convertida en Acció en Red Andalusia, i vaig practicar el que, bueno, per a que ens entenguem aquí, una etnografia viatgera, eh, que em portarà a Madrid, com ha dit Carles, a Euskadi, a Andalusia, però també a Lisboa. Per què? Perquè volia veure si hi havia algun partit que havia quedat. I vaig trobar un que havia quedat i havia arribat al Parlament convertit en el bloc d'esquerda. Bé, eh, fruit d'aquest treball van ser una do, mitja dotzena llarga d'articles especialitzats i després aquest llibre. El llibre tanca este cicle. Jo, però també vull dir alguna cosa més al respecte eh, perquè aquesta investigació m'ha permès examinar detingudament l'evolució d'un antic partit polític que ara ja no existeix, que ha esclatat com les magranes al llarg de vora 50 anys. Eh, un complex i llarg periple a, part, eh, a través del qual un partit polític de l'extrema esquerra, obrerista, marxista, eh, revolucionari nascut durant el franquisme, el franquisme eh, o la dictadura franquista, al igual que passa en Portugal a, amb la dictadura de Salazar, li donen un caire molt distint a la resta d'Europa, als partits de l'esquerra revolucionària espanyola i portuguesa, encara que tenen evidentment diferències molt grans. Eh, nosaltres, nacionalismes, ells, una lluita colonial tremebunda. Val? Però dit això, bé, eh, eixe partit eh, que és el moviment comunista se transmuta en el present en un conjunt d'organitzacions conscients totes de la seva petitesa, escampades per el conjunt de l'Estat, però amb una voluntat d'influir en la societat a la manera, podríem dir, de Pepito Grillo. Eh, com a components essencials i acompanyants essencials d'eixe llac periple, eh, està de d'un pensament crític i una motxilla plena de valors. El tema dels valors és un tema, eh, eh, eh, jo crec, enormement important en el cas d'aquestes organitzacions. No perquè ells diguen que tenen valors, sinó perquè és l'investigador, en aquest cas la investigadora, la que es trau de relleu. No? Eh, si abans conreaven tot això eh, eh, en un camp eh, polític ara eh, eh, o des de fa temps ho conreen en el camp social. Eh, és evident que cada una de les organitzacions en les quals s'esclata l'antic moviment comunista són molt diferents en la forma i, i també en les orientacions. Però tanmateix el que jo he trobat és que sota aquesta diversitat real batega una consciència històrica, un estil de fer i de pensar la societat i una identitat compartides, de la que és important, pense, element important, el pensament i la praxis feminista, eh, un element praxis i pensament feminista que estan, com ha dit eh, bé Carles, molt presents en el llibre. Ara voldria... Me falta un poquet, però és que estic a gust i tinc ganes de contar-vos coses. Voldria Home, tants anys d'estar callada i escrivir, en veritat. Bueno. <laughs> Voldria ressaltar algunes qüestions que jo pense que són importants per entendre el llibre i que per a que vos permeten entendre des de on jo em posicione i m'he posicionat. L'altre dia vaig estar eh, en la presentació esta setmana segur rica i fructífera en coses sobre l'antiga esquerra revolucionària, uh, un llibre sobre l'antiga uh, eh, eh OIC, val? però el que escrivia era un protagonista, era un membre. Jo no, jo sóc una antropòloga. Eh, bé, i per això crec que ja eh, a la gent que esteu aquí, que a lo millor te, voleu llegir el llibre, eh, perquè entengueu des d'on m'he situat jo. Per una banda, els continguts del llibre deuen ser contemplats com una aproximació analítica als materials d'un estudi que encara està obert o dit d'una altra manera, mai estarà tancat, perquè és evident que aquestes organitzacions, aquesta organització no acaba de mutar, me portava fregida. Eh, destacaré, per altra, que el llibre està presidit per la mirada d'una antropòloga, d'una científica social, una mirada que m'ha espentat a dues coses. A descobrir les estructures conceptuals que donen forma, que donen sentit a les accions dels protagonistes dels llibres, protagonistes que són els homes i les dones del conjunt MC i post-MC, i, i també de cadascú dels col·lectius dels quals formen part. Una mirada que m'ha espantat també a construir un sistema analític capaç de destacar allò que és genèric i que subllau a dites estructures. Per això, possiblement, aquesta mirada d'antropòloga, eh, el que resulta d'ella, és a dir, els meus anàlisis, eh, les meues conclusions, no sempre poden ser coincident amb el que pensen els propis actors, que experimenten o han experimentat els processos, les situacions i vicissituds des de dins. En antropologia parlem des de dins, una visió des de fora és una altra, la nostra és una des de fora. Però mm, aquesta visió des de fora encara tinc que puntualitzar més. Aquesta mirada científica, metodològicament allunyada, eh, conviu al mateix temps amb una forta proximitat amb els protagonistes socials. Perquè, com és molt freqüent, quan fem etnografia, la proximitat de l'investigador i de la investigadora desenvolupa per les persones amb les quals ha treballat tant de temps una curiositat que no sembla saciar-se mai i que provoca dos coses. Provoca l'esclat del que jo he anomenat una etnografia interminable, com allò de la novel·la de, de Michael Ende, eh? una etnografia interminable feta a base de retorns periòdics al mateix grup d'estudi, de trobades amicals amb la gent i provoca també, i me tornaré a emocionar, l'estima. I passa que algunes persones esdevenen veritables amics i amigues. Encara vull fer un darrer comentari i amb això acabaré. Un comentari que explica un poc per què el llibre està organitzat com està organitzat. És a dir, amb dos parts diferenciades, però jo les veig enganxades. Eh, el conjunt del llibre, al meu entendre, es mou a la manera de cercles concèntrics que dibuixa una pedra quan la tirem eh, amb força a l'aigua. Uns cercles amb un abast cada vegada més gran. De la mateixa manera, el contingut del llibre camina des d'allò que és més ampli i més general, a allò que té un caràcter personal i aparentment intransferible. Eixe moviment que jo acabe de dir organitza les dues parts del llibre. La primera està eh, presidida per la mirada grupal, col·lectiva, per la diacronia, és a dir, la mirada a través del temps. La segona part, per el contrari, és, forma part, està formada per les experiències vitals contades en primera persona d'una dona i d'un home que entregaren bona part de la seva vida, si no tota, a un ideal i a una organització. Són, com hem dit, ja ha dit Carles, les històries de vida de Manuel i de Cristina, dos membres de Revolta i, per tant, anteriorment militants de l'MC. En les seues vides apareixen impreses d'una manera eh, in, intransferible, personal, a petita escala, cadascun dels avatars i dels canvis del col·lectiu del qual formem part. Els seus relats trauen a la llum o ressalten o bé acaben de veure, d'ensenyar-nos com es lliguen molts dels elements que apareixen escampats o de vegades solament esbossats en els capítols de la primera part. Llegint les paraules de Manuel, podem experimentar el vertigen, per exemple, que suposa en un moment central de la vida d'un jove el desclassament i la entrega total a la causa. O podem assistir també al procés de desballestament del moviment comunista a les comarques del sud valencià. La narració de Cristina, textilera, líder del tèxtil de comissions i després de revolta, ens permet també per exemple, acabar d'entendre de què estan fets els vímets que uneixen a la gent de Revolta i a la gent del conjunt MC. Idees, relacions i, en el seu cas, el feminisme i el nacionalisme amerant-ho tot. El capítol de Cristina diu «Jo sóc nacionalista per roja» és una frase que jo vaig entre, eh, traure de eh, eh, les, seu, les entrevistes 5 que li vaig fer a Cristina eh, per a biogràfiques eh, i que me va aparèixer que resumien molt bé la seua, l'esperit de la seva vida. El que queda al final del camí és un petit grup unit, de gent unida per l'amistat, per la identitat ideològica i per un passat antifranquista i revolucionari. I ja, ahir ja sí que ja està tot. Moltes gràcies per haver vingut. Abans d'acabar del tot, eh, abans d'acabar del tot, eh, jo eh, voldria donar la paraula a Manuel. Eh, el tenim aquí. Eh, com Cristina se'n va anar de vacances fa temps, pues no la podem dir que, eh, que vinga, però mm, jo crec que eh, Manolo voldria dir a Juan algunes paraules i, eh, i és precís, així que vens. No, no se te sentirà. Uh, Passeu-li, sí. ¿Qué tal? Buen niño. No, no, no, a tú. Bueno, a vosaltres. Bé, bueno, eh, de Molt bé, has estat estupendo. En, en, en castellà que, que en valencià. Solo unes paraules, perquè el, el, eh, la meva història eh, la meva història està contada en el llibre. I tinc que dir que, que lo que en l'any 2003 va a ser una conversa íntima y bueno, yo no tenia molt clar acabaría en les meues paraules, no pensaba que acabaría en las librerías. Eh, o sea, que tengo un que, que afegir a, lo que ya ha dicho ahí, que yo creo que eh, una cosa fundamental de, de Pepa es que ha sido capaz de, sacarnos a, Cristina y a mí, y supongo que a mucha otra gente, pues la autenticidad de nuestras vidas. Que supongo que es, bueno, por las caras que veo, algunos no me conocéis, pero otra gente sí que nos conocemos desde, pues, desde casi hace 50 años, algunos. La Sí, algunos sí. Pues, a, ah, la Sí, sí. Bien, pues eh, decir que, lo que me parece más eh, relevante del libro es que resuma el libro resuma autenticidad. Yo creo que eh, Pepa ha sabido sacarnos eh, eh, ese, suco, ese, zumo común de, nuestras vidas, de, de los que nos iniciamos pues en el franquismo, pues peleando en aquellas escaramuzas primero estudiantiles, luego las luchas obreras, eh, la represión de todo tipo, los despidos que sufríamos, la lucha ciudadana luego, las luchas ecologistas, feministas, en fin, eh, aquí tenemos un, largo recorrido, ¿no? yo creo que en, el libro podemos identificarnos eh, con las historias personales, pero en su conjunto es una buena manera de acercarnos a lo que ha sido esa autenticidad, yo creo que es una de las razones que explica para mí el, que la, el MC mm, se mantuviera de alguna manera a lo largo del tiempo los lazos potentes de la gente que, militamos y que formamos parte del MC, eso se ha mantenido de forma sorprendente, de una manera coherente en, el tiempo, quizá porque había mucha autenticidad, poco teatro y bastante bastantes vivencias en, aquella, en aquellos compromisos, que luego pasaron en gran parte a revolta eh, y que también eh, pues, eh, nos ayuda a explicar, no sé por qué con, eh, la, vida de Rebota también ha sido tan activa, tan rebelde, tan, tan, tan vital. ¿no? Yo creo que esa autenticidad es algo que, nos caracteriza, creo que sí. Y, desde luego tengo que reconocer que yo que, sentí pudor cuando, cuando me mandó eh, Pepa las, mi entrevista, sentía mucho pudor porque decimos cosas, y Cristina también, muy personales, ¿no? de nuestras vidas. Pero si, ocultamos la intrahistoria o la infrahistoria de cada uno de nosotros, no hay historia. La, historia nuestra es la historia de todos, de cada uno de nosotros. De nuestros problemas, de, nuestras dudas, nuestros anhelos. Esa es la, eso es lo que conforma todo lo que estamos aquí, ¿no? y, todo lo que hemos sido capaz de hacer y yo creo que sigamos capaz de, influir y de seguir haciendo. Y me había escrito algo, pero no estoy siguiendo el Bueno, decir que, bueno, una cosa que sí que quería eh, reflejar en los años y que eh, nos costaba ganar la mayoría social para las ideas feministas. Eh, recuerdo cuando las elecciones del 79, no voy a contar cosas, pero íbamos por, por o en Emelda, por eso, todos los, bueno, los, treinta y tantos municipios que hicimos, o cuarenta municipios que hicimos campaña electoral en el año 79. O sea, llegábamos a casi todos los, bueno, presentamos candidatura, no sé, en 80, 90 pueblos. Es una cosa increíble y dimos mítines en, en, la mayoría de los sitios. Y hablar del aborto, del derecho al aborto, o hablar de los, de los derechos eh, de, la mujer o de los derechos, derechos nacionales. O de, había muchas cosas que la mayoría social había que ganarla, había que convencer, y a mucha gente de izquierdas había que convencerle de muchas cosas. Y había que. todo, esa, todo ese eh, proceso ahora nos parece como algo que, bueno, que. como que se, se, olvida, ¿no? Lo que, lo que se ha aportado a la sociedad lo y todo lo que hemos conseguido ganar eh, de derechos y, cambiar todo lo que hemos conseguido cambiar entre, los que estamos aquí y muchos otros. Entonces, termino diciendo que ese pudor que yo tenía cuando leí mi entrevista y que tengo cuando leo el libro que, cuando me lo mandaste me, daba miedo abrirlo y leerlo. Me daba miedo, <laughs> no que lo tuve una semana sin abrirlo. Pero al final eh, sentimos, yo al final lo que siento es orgullo. Orgullo de haber sido parte del MC, uno más de NBC, e Orgullo de haber sido y ser de Revolta o de K Revolta. Ahora no sé muy bien lo que es el casino este. Hay un poco lejos de, Alicante, pero bueno. Y, nada, eh, felicitarte por el trabajo, eh, reconocer que es muy buen trabajo, está muy, creo que, has hecho muy buena investigación y creo que debes de seguir eh, en esa línea otro. <laughs> Muchas gracias. <laughs> Carles, no? Bueno, diu, diu Carles, i jo crec que també, que segurament, a lo millor, hi ha gent que vol contar-nos alguna cosa. Si vol fer alguna pregunta, pues millor no, però bueno, també. Eh, i, I és un moment de que puguem... bueno, això, s'obri el torn de paraules. Ja, n'hi ha una. Puja, puja la veu. O si no, mira a veure. Tens un sol? Ui, no arriba. Arribarà. No llega, No llega, no llega, no llega, no llega. es a raíz que las posada cosas daban la y sobre todo sobretot raíz que lo poses en un porque nos va a sentir molt importants. Eh? Llavors, en un llibre sempre Jo volia també assenyalar una cosa que a mi va ser determinante yo no formé parte de la gent més antiga del museu, va ser la transición y para mí, y sorpresa, pero a eh, la misma sorpresa, ninguno tenía en cuenta el elemento de que me va a hacer entrar a lo que era en aquel momento de MSPB va a ser la a capacitar de cuestionamiento, de cuestionamiento de sí mateixos y de la segunda ideología y del que tenían entre manos. Pero a mí va a ser lo más importante, lo que me va a hacer decidirme entre todo lo que tenía al volcán en, entrar ahí, a bandera pero esa era, lo importante De repente, cuando vas a entrar me vas probar a probar temps defensa no eres maoíste a porque defensa no eres leniniste y a, a defensa defensa no sabías si eres machista o no. O, no. O sea, que yo lo que he y lo que vas por empleo es esa capacidad esa mirada crítica a todo lo que tenías al y y Simón de César, pero sí para mí era un elemento que hacer, que, que, que tirar en la que hacer repensarse continuamente el que eres y hacer que acabaran proyectos con, con Y era eh, a lo que Carles definía como una herencia que yo también considero muy importante, la paréntesis y moral que es a, a y cree que ha dado una paz a, los proyectos. Y espere continuar eso al proyecto de Tarragona. Y espere continuar en eso, seguir cuestionando seguir en crisis a lo que tenéis, seguir en crisis a la y societaria los altos más los y en Dios on y se a poder eh, seguir caminar y y seguir transformar Bueno, y Hi ha, hi ha més gent que vol dir alguna coseta? No? Ah, per ahir, per ahir. Ui, doncs pues tindràs que alçar la veu o vindré. N'hi ha més paraules? Uh, una altra, dos... Uh, ho dic per, per calcular, perquè són 9 menys 20, donem 3 o 4 paraules. Eh? Molt bé. Eh, bona nit. Bé, jo vull agrair-los la gran exposició que han fet de la història del moviment comunista. També estic emocionat, però és una història que hem viscut vosaltres tots els que estem així, perquè a tots ens ha marcat. La paraula del evident és que estem tots els reunits. Ens ha marcat la lluita que ha tingut en el moviment comunista, en Carles Volta, en els moviments socials que hem estat i la gran força que hem fet tots nosaltres. Entonces jo vos animaria perquè aquest espírit encara no s'ha mort, aquest espírit revolucionari que encara està viu en nosaltres. Entonces jo vos convide a que vos ajunteu en els moviments socials a lluitar perquè avui dia estem en un moment com quan a començar el moviment comunista del País Valencià, en un moment de trencar cadenes, Entonces, pues, se invite a que vos reunís en els moviments Así, porque si sigueu macho, no tingueu por, que sí que sou tots els bons. Pero vosotros, Bé, vosotros, vosaltres, el Lleio Flautes del País Valencia, el Lleio Flautes del País Valencià, estem lluitant avui día. Som l'avantguàrdia de la lluita al país, la motivació de la gent jove del País Valencià. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Moltes gràcies. dire que cuando Teresa parlava dell'MSPB en realidad ella va a entrar en la Sí, Sí, sí, sí Vale? Anem a veure. Moltes de les coses que es varen és, és una visió molt personal, eh? eh? Moltes de les coses que es varen caracteritzar abans en el antifranquisme o en plena transició no eren característiques de la gent que estaven agrupats en el MSPB. L'entrega, la identificació, les ganes de canviar les coses, la identificació amb el país, això a mi me va ensenyar el Carles perquè jo venia de la part dels turros, también el dogmatismo vale? això era común eh? a la l'ORT, eh, el PT, también el PC, vale? y la cuestión sería preguntarse ¿por qué a diferencia de otras organizaciones que una vez vegada constatar que aquella idea de anema hacer la ruptura, porque antes lo que Bolívar no era la, transición transició pactada, antes lo que Bolívar era la ruptura. Quan va a quedar claro y palés de que la realidad social no donava per a la idea de ruptura que nosaltres teníem en el CAP, va a ne d'altres organizaciones que muy se les Da que legítimamente se va ir a casa, legítimamente va, a considerar que desde la nascuda administración democrática tenía posibilidades de trabajar y transformar las cosas y ahí en energías ¿vale? y de ahí lo lo que va a quedar eh, pero una, parte una los altres me sentí tan eh? no y pero atrapar part, que és unida, a partir ya de... Bueno, está mi cap allí, pero también te puc eh, yo, lo que recordé es la, la de dels 80 y primeros primeros 90 fue la gran, década eh, la gran de la nosotros no, sabíamos volver a un bolí mañana, pero eh, mirar desde ahora la gran época o, lo que es la transformación. Lo que el MSPB del 92-93 ya no tenía sabores en el MSPB del 79, del 80 o del 81. y básicamente transformación en tres cuestiones che sintetice. me a que sono opinioni molto personal. Un, cambiar de una concepción de anem a hacer política revolucionaria, como le voy a bien, ¿vale? a una concepción de nosotros lo mejor que podemos hacer, tal y como pero a estar eh, a los altos y y desde el punto de vista de la sociedad en general es generar fuerza social transformadora y ayudar a generar fuerza social transformadora. Yo yo tiré la mirada 30 en en Herrera, ni coses que diu, no, no, no, no, pero de, si de algo estoy muy orgulloso es que de la multa que ha pasado por esta organización hem no es un visto, un Pero siempre está Klaus, claus que en pises décadas así es mantinguera fuerza social y fuerza crítica Primera cuestión. Segunda cuestión eh, nosaltres portem al llarg de década y torne a no fue n'hi un, un que han que cumplido sino sino que la dinámica que ya sabes te portaba de verdad a, situaciones que no controlaves. Una segunda cuestión es la, la relectura de lo que es la nuestra ideología y la relectura del marxisme el abandonamiento del marxismo, que qualsevol altra ideologia més o menys tancada, com una cosmovisión és a como algo que tiene la capacidad de explicarlo todo, y una apertura cada vez más amplia a diferentes corrents. ¿Eh? Y yo creo que la darrera vegada que van fer l'exercici ja per el 95 de ser una es que estrella se una cosa como el marxismo, el anarquismo, el socialismo, el feminismo, el no sé qué, ¿vale? Segunda cuestión. Tercera cuestión, eh, una, reflexión y una modificación respecto al propio carácter de la organización y pasar de primeros y 80 son un partido revolucionario volver ser la vanguarda de... ¿vale? Y en todo caso, ahora, no es la nuestra, pero a mí me pregunta, siempre ya sabes lo que voy a decir en ruta, ¿vale? a ah, una concepción ...muy modesta que son una organización útil ...para generar ...fuerza social alternativa. ...son una organización útil para que en determinados momentos de vegades de forma muy modesta, la Che prenga en les es más lo que es la seva historia lo que son les organizaciones eh, organitzacions, les y peticions i Si eh, tire la mirada enrere, a això lo lo que me identifica, a la transición sinceramente Va, espera. Yo, Jo, eh, estic fan, he estat siempre fan, pero bueno, he estat siempre aquí. Pero también una mirada eh, de la importancia que tiene, de la importancia que tiene la necesaria. No sabeu la cantidad de gente, la cantidad de gente, no sé, existe del, nacionalismo, del feminismo, no sabía la de de yo soy eso Yo estaba más así, pero, pero con violencia, no sé. Però pero sobre todo lo és que sou cabuts. son cabuts, igual de tard, igual de tard, igual de cabuts. Teniu clar eh, que vosaltres teniu, sou gent inquieta i transmitiu eh, una visión de la vida, del compromiso del país, del compromiso del en general. Que a monta ha molta gent que s'ha que no es revolta, pero bueno, y i ho tenim a revolta. Sí, a ah, no sé si hay alguna persona que a decir alguna cosa más Si no, eh, bé, doncs l'acte s'acaba, però jo tinc una noteta a peu de pàgina que m'han dit, és de la casa. La gent que no és de la casa i que vol rebre informació de carrer volta, ahir fora n'hi ha un, una... Eh, fiqueu... No, que, això després. Primer, que donen el seu correu electrònic eh, per tal de que reba informació de les coses que fan i si després s'anima i se convertís en soci de revolta seria millor. Això també m'ho acaben de dir. Val? Gràcies, bona nit a totes i tots.